Awit, Kabanata, Isandaan at Tatlo Si Yahweh ay papurihan, o aking kaluluwa, at lahat ng nasa aki, magsipagpuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal ng ngalan niya. Si Yahweh ay papurihan, o aking kaluluwa, at huwag mong kalilitaan mabubuti niyang gawa. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Sa sarili ang dulot niya ay kasiyahan habang buhay kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan. Katulad ng sa agila ang taglay kong kalakasan. Si Yahweh ay humahatol, ang gawad ay katarungan, natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Mga plano niya't utos kay Moises ibinilin ang kahanga-hangang gaway nasaksihan ng Israel. Si Yahweh ay mahabagit, mapagmahal, hindi madaling magalit, wagas ang pag-ibig. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim, yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Di katumbas ng pagsuway kung siya ay magparusa hindi tayo sinisingil, bagamat tayo'y may sala. Ang agwat ng lupat, langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inalis sa atin ang ating mga kasalanan kung paano nahahabag ang ama sa anak niya. Gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Alam niya na alabok itong ating pinagmulan. At sa alabok din naman ang ating kahahantungan. Ang buhay ng mga tao'y parang damo ang katulad, sa parang ay lumalago na katulad ay bulaklak. Nawawala't nalalagas kapag ito'y nahanginan, nawawala na nga ito at hindi na mamamasdan. Ngunit ang pag-ibig ni Yahweh ay tunay na walang hanggan sa sinuman na sa kanya'y may takot at pagmamahal. Ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan at ang magtatamo nito ay ang tapat sa kasunduan at tapat na sumusunod sa bigay na kautusan. Si Yahweh nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan, mula doon sa nilikhay maghaharing walang hanggan. O purihin niyo si Yahweh, kayong mga anghel ng Diyos kayong mga nakikinig at sa Kanya'y sumusunod. Si Yahweh nga ay purihin ng buong sangkalangitan, kayong mga lingkod niyang masunurin kailanman. O purihin ninyo siya, kayong lahat na nilalang, sa lahat ng mga dakong naghahari ang may kapal, o aking kaluluwa si Yahweh ay papurihan.